Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Prije ovog džingla koji je najavio emisiju Viralno slušali smo Alishu Kiss i Falling koja nas je uvela u, zapravo u tematiku ove emisije kao voditeljica 61. gremija. Definitivno tema viralna ovog tjedna i vjerojatno i sljedećeg je 61. dodjela Gremijevih nagrada koja se održava ove nedjelje. Pa evo prije nego što krenemo, tijekom ove Tijekom ove emisije večeras poslušat ćemo neke od nominacija za najbolju pjesmu godine. Pa evo da se malo uhodamo, malo ugrijemo. Slušamo prvu pjesmu sa te liste, a to je Sean Mendes i In My Blood. Help me It's like the walls caving in Sometimes I feel like giving up But I just can't It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. like the walls are caving in Sometimes I feel like giving up But I just can't Bio je ovo Sean Mendes i In My Blood, a mi se vraćamo viralnom. Pa za početak, nagrada Grammy, izborno nazvana Gramophone Award ili eh, ili Grammy, nagrada je The Recording Academy koji prepoznaje postignuća u glazbenoj industriji. Godišnja ceremonija uključuje nastupe istaknutih umjetnika i dodjelu nagrada najistaknutijim glazbenicima pojedine godine. Ona dijeli priznanje glazbene industrije kao i nagrade drugih izvedbenih nagrada kao što su nagrade Academy za film, nagrade Emmy za televiziju i nagrade Tony za kazalište. Prva svečanost dodjele nagrade Grammy održana je 4. svibnja 1959. u čast jazz glazbenih postignuća izvođača za 1958. godinu. Među tim izvođačima pronašli su se Frank Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin i mnogi drugi. 61. dodjela nagrada Grammy u čast najboljih postignuća od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine održat će se ovu nedjelju u Staples centru u Los Angelesu. Vrijeme je da se vratimo uh, onoj listi nominiranih za najbolju pjesmu godine, pa ćemo sada poslušati All the Stars od Kenja Kalamara i Za. to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. You and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. Ovo su bili Kendrick Lamar i za All, of the, All the Stars. Evo ove zvijezde zapravo nam nekako i govore zašto je zapravo počela dodjela nagrada Grammy. Zapravo porijetlo akademije potječe s početka hollywoodskog projekta Walk of Fame. Hollywoodska trgovačka komora zatražila je pomoć od glavnih rukovoditelja Recording Academija u sastavljanju popisa ljudi u glazbenoj na glazbenoj sceni koji bi trebali biti počašćeni Walk of Fame zvijezdom. Odbor za glazbu sastavljen od tih rukovoditelja sastavio je potpis, ali kako su radili shvatili su da postoji puno, puno talentiranih ljudi iz industrije koji se ne bi kvalificirali za priznanje s brončanom zvijezdom, Hollywood Boulevard, pa je tako i nastao početak Akademije i Grammyja. Vrijeme da poslušamo još jednu pjesmu, a sada će nam pjevati Lady Gaga, Bradley Cooper i Shallow. searching for. I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for. fear myself. Ovo su bili Lady Gaga, Bradley Cooper i Shallow, a mi se vraćamo malo o tome kako su Grammy nastali. Pa nakon što je odlučeno da se napravi takva nagrada, još uvijek se postavljalo pitanje kako ga nazvati. Jedno od predložaka bilo je Eddie u čast izumitelja Thomasa Edisona, no, na posljedku su se odlučili za korištenje imena izuma Emila Berlinera, to jest gramofona. Prva svečanost dodjele nagrada održana je istodobno na dvije lokacije 4. svibnja 1959. To jest u Beverly Hills Hilton hotelu, u Beverly Hills u Kaliforniji te hotel Park Sheraton u New Yorku i dodijeljeno je 28 gremija. Broj dodijeljenih nagrada rastao je i mijenjao se tijekom godina, a kategorije se dodaju i uklanjaju. U jednom trenutku su čak i kategorije dosegle više od 100. Druga dodjela nagrada Grammy, također održana 1959. bila je prva svečanost na televiziji, no ta svečanost se nije emitirala uživo sve do 13. godišnje nagrade Grammy koja se održala 1971. godine. A sada ćemo poslušati još jednu pjesmu nominiranog um, umjetnika, a to jest slušat ćemo God's Plan i Drake'a. wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Hey. Someone watching it close, yep, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, Road. hey. Might go down as G-O-D, yep, wait. I go hard on Southside G, hey, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Ovo su bili God's Plan i Drake, a prije nego što završimo ovo izdanje emisije, ovo gremi izdanje emisije Viralno, imam nekoliko zanimljivih činjenica baš o gremijima. Uh, Lian Rimes drži rekord kao najmlađa umjetnica koja je ikada dobila Grammy nagradu. Osvojila je dvije nagrade 1997. godine kada je imala samo 14 godina. Michael Jackson bojkotirao je Gremije nakon što je njegov album Off the Wall, nakon što njegov album Off the Wall 1980. nije dobio nominaciju za album godine unatoč njegovom uspjehu. Kada umjetnik osvoji nagradu, počašćeni su gramofonom Grammy, no producenti, koji su uglavnom odgovorni za hit pjesmu, dobivaju samo Grammyjev certifikat o sudjelovanju. I zadnja, Stevie Wonder trenutno drži rekord za najviše osvojenih Grammy nagrada, to jest 28. Vrijeme je da poslušamo zadnju pjesmu u ovom izdanju emisije Viralno, a to će biti This is America i Childish Gambino. We just wanna party. sipping on. Uh. This is America. Don't catch you slipping on. Uh. Don't catch you slipping on. Uh. Look what I'm whipping on. This is America. Don't catch you slipping on. Look how I'm living on. Police be tripping on. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. cold This is black and it's world. An expensive foreign Just a big dog, yeah. My Kindle came in the backyard. From barbarian life to dog. Uz Childish Gambina i This is America došli smo do kraja Grammy izdanja emisije Viralno. Tko je bio vaš glazbeni favorit 2018. godine, je li nominiran za Gremija i tko mislite ko će otići kući sa najviše gram, malih kipića gramofona? Možete nam javiti porukom na Facebook gdje nas možete naći pod imenom Radio Sova ili et Radio Sova na Instagramu. Kao i uvijek, moje, vaše mišljenje me jako, jako zanima. S ovim smo došli do kraja još jednog viralnog. Jeste li čuli novosti? čemu se to radi? Viralno.